บุ๊กทูเก้าสิบห้าคำสันธานสอง conjunção dois เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ desde quando ela deixou de trabalhar ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ desde o seu casamento? ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน Sim, ela já não trabalha mais desde que se casou. ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย Desde que casou, ela já não trabalha mais. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข Desde que eles se conhecem, estão felizes. ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Desde que têm crianças, saem pouco. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Quando é que ela telefona? ขณะขับรถหรือ durante a viagem? ใช่ขณะที่เธอขับรถ Sim, enquanto ela está dirigindo. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Ela telefona enquanto está dirigindo. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Ela vê televisão enquanto passa a roupa. ธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น Eu não vejo nada quando estou sem óculos. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Eu não entendo nada quando a música está muito alta. Eu não sinto cheiro nenhum quando estou gripado. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Nós vamos pegar um táxi se chover. เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Nós vamos fazer uma viagem ao redor do mundo quando ganharmos na loteria. Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco. กรุณาไปที่ www. book2